بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى, وهدى ورحمة فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمة فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم قرآن تبيانه تبیانه یعنی مبینه قرآن روشنگره تبیانه قرآن یعنی واضح میسازه واضح میکنه هر چیزی تبیانا لکل شی قرآن اصول اعتقادی اصول دعوت انبیا همش درش هست تبیانه گفت اینجا خداوند تبیان بر هر چیزی امام شاطبی رحمه الله کتابی داره به اسم کتاب الاعتصام مفصل پیرامون اینکه قرآن تبیان هر چیزی هست مفصل پیرامون این قضیه صحبت میکنه الان جای بحث جای باز کردن این بحث نیست ولی خب من فقط اشاره میکنم تبیان و روشنگر همه چیز هست آیا این همه چیز یک قسمتش بحث کله همه چیز آیا حتی ارکان نماز واجبات نماز همه هم درش اومده خیر نیومده اگر همش درش اومده بود هیچ وقت خداوند نمیگفت انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل ذکر قرآن رو بر تو نازل کردیم تا اینکه به مردم روشن بسازی با چی روشن بسازی با سنتش سنت مبین قرآنه قرآن هم مبین همه چیز است پس این دو تا دیگه به هم دیگه رب دارن خود قرآن مبینه در اون چیزی که ما بهش نیاز داریم و سنت بیانگر و روشنگر خود قرآنه باید نکنید قرآن باید آیات را کنار هم دیگه بذاریم تا اینکه نتیجه گیری بکنیم قرآن آیاتش باید کنار هم دیگه بذاریم این دو تا آیه اگر کنار هم دیگر اومد مشکل حل میکنه که اگر یه طرفه قضاوت کردیم میشیم قرآنی دیگه سنت رو رد میکنیم اگر بخوام یه طرفه خدا اینجا گفته تبیان لکل شی هرچند که کل شمول نداره تدمر كل شيء بأمر ربه بعد من خودش میگه فاصبح لا يرى الا مسكنهم مساکنشون سر جاشون بود بس چیزایی از این کل استثناء شدن تدمر كل شيء طوفانی رو فرسا همه چیز نابود بکنه ولی خب چیزایی استثناء شد مساکنشون سر جاشون بود بس همه چیز نابود نشد یه طرفش به کل برمیگرده یه طرفش به جمع بین نصوص قرآن برمیگرده که نصوص قرآن کنار هم دیگه گذاشته بشه نه اینکه ما یه طرفه قضاوت بکنیم یه قسمت از فویل للمصلین بگیریم میگه وای بر نمازگزاران هر نمازگزاری المصلين فويل للمصلين گفت بر, بر نمازگزاران ویل و وای وای بر اون نمازگزاران کدوم نمازگزاران الذين هم عن صلاتهم ساهون پس مطلق نیست مقیده اینجا پس قرآن تبیانه و سخن رسول الله صلی الله علیه و هم مبین اون تبیانه روشنگر اون تبیانه اگر سنت نباشه ما چطور بیایم به قرآن عمل بکنیم چطور نماز بکنیم روزه بگیریم احکام روزمون احکام حجمون چطور از کی بگیره چرا پس رسول الله خود عنی مناسککم چرا گفت صلوا کما و صلی نماز بخونید مثل اونطور که من نماز میخونم و امام شاطبی رحمه الله وقتی که به این آیات اشاره میکنن میگه اونهایی که قرآنی شدن و گفتن که قرآن همه چیز درش اومده اونها نزدشون محل اتفاقه که خیلی از اون مسائل هست که در قرآن نیومده و خودش دو تا, دو تا مثال میزنه یک مثال گوشت و میزنه میگه اونهایی که میگن قرآن تبیان و روشنگر همه چیز هست در قرآن بحثی از گوشت الاغ نیست صحابه هم میخوردن اگر سنت نباشه منسوخ شد دیگه در سنت منسوخ شده در قرآن که بحثش نیست صحابه هم تا خیبر میخوردن گوشت الاغ متعه هم همینطور سیغه هم همینطور و میراث مادر بزرگ هم همینطور در قرآن بحثش نیست در سنت بحثش هست خب اینا در سنت اومده امام شاطبی رحمه الله میگه میگه اینها ادله هایی هستن که قرآن نیاز به سنت داره و بدون سنت ما گمراه میشیم و بدون سنت ما گمراه میشیم و امام شافعی رحمه الله در کتاب الام رد مفصلی داره بر معتزله در همین قضیه در بحث یک قسمتش بحث اخبار آحاده یک قسمتش هم بحث همین روشنگری قرآنه که این روشنگری قرآن شامل چه چیزهایی میشه و در چه موارد وارد میشه پس قرآن بیانگر خیلی چیز هست یا همه چیز هست و قرآن رحمت و هدایت و یک صاحب باطلی نمیاد یک شبهه بیاندازه شبهه در اعتقاد مگر اینکه ما دلیلی از قرآن برش پیدا بکنیم یک اهل باطل یک خرافاتی خصوصا در مسائل اعتقاد همونطور که ما گفتیم دیشب یک شخص عامی راحت میتونه جواب یک مبتدع را بده یک گمراه را بده این برای بار سوم تکرار میکنم قصه اون عربی و اون عامی که وقتی که بحث شنیدن مرده شد و بحث زنده بودن شهید استدلال کرد به فرموده خداوند ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء عند ربهم بلکه اونها فکر نکنید اونهایی که مردن و شهید شدن اونها مرگشون مثل مرگ بقیه هست خیر بلکه زندان پیش پروردگار که پیش پروردگار زدن و یرزقون اونها رزق و روزیش خدا میرسونه خب یک عامی راحت میتونه جواب بده چون محکم داره آیه محکم داره آیه محکم داره از قرآن این خیلی بحث مهمی است که انسان اطلاع داشته باشه بر قرآن و ادله قرآنی فلا یاتی صاحب باطل بحجه الا و فی القرآن ما ينقضها صاحب باطلی نمیاد به آیه از قرآن استدلال بکنه مگر در خود قرآن رد بر اون استدلالش است. كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا یک مثالی بهت نمیزنن شبهي برات نمیارن مگر اینکه ما با تفسیری خیلی واضح خیلی روشن و کلامی خیلی محکم ما جواب اونها رو خیلی محکم قرآن خیلی محکمه کتاب احکمت آیاته آیات خدا محکمه آیات خدا محکمه الان میاد انشاءالله بهش بحث محکم خواهیم پرداخت سخن شیطان درست زیباست درست قشنگه درست مثال زیبایی هست ولی که اون مثال مثال پوچیه مثال چرندیه مثال زشتیه در به ذات خودشا اگر ما نگاه بکنیم خداوند در بحث شبهات ابلیسی میگه والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب من بعد ما استجیب لهم من بعد ما استجیب له حجتهم داحضه حجتهم دلیلشون دلیلشون پوچه عند حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شدید اونها خشم خدا اونها غضب خدا بر اونها است اونایی که حجت و دلیل و مدرک و مثال میارن برای گمراه کردن ما یا جای دیگه خدا میفرمان یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول اونها سخنانی که میارن مزخرف یعنی زخرف القول غرورا از باب فخفروشی و از باب افتخار میان اون مسارا رو میزنن مثل من من مثال تو میزنم اون نادان و جاهلی که میاد خدا را با مخلوق قیاس میگیره و به این مثالش مینازه من اسم نمیبرم ولی خب من شبهشو میگم میگه ما اگر شهرداری داشته باشیم تو یک شهری استانداری داشته باشیم حاجتی داشته باشیم که اون حاجتمون برآورده بشه اون حاجت را میایم با واسطه قرار با واسطه قرار دادن و شفیع قرار دادن و با پارتی بازی یا با کسی که میان جگری بکنه میریم جلو یا اینکه خودمون مستقیم میریم جلو خصوصا وقتی که اسباب وسایلش باشه پسر خالمون پسر عممون یه کسی بالاخره نزدیک اون استاندار باشه میایم خودمون مستقیما اون استاندار ما رو نمیشناسه میایم مستقیما به اون استانداره یا یا شهردار یا اون ولی یا اون امیر منطقه میایم مستقیم بهش میگیم یا با اون واسطه میگیم که مثلا اون قطع زمین رو به ما بفروشه یا واگذار بکنه یا غیر و غیر مسلما میگیم با واسطه خب اونا چی میگن میگن خب خدا هم همینطور میگن خدا هم همینطور همونطور که اینجا اون استان داره نیاز داشت که ما پارتی بازی بکنیم یا شفیعی برای خودمون به کار ببریم خدا هم همینطور که چقدر شبه چقدر مثالی قشنگی میزنه برای خودشون استاندار یک عامی با یک دلیل از قرآن میتونه جوابش بوده میگه دامی بهش بگه فلا تضربوا لله الامثال برای خدا مثال نزن همون شد رفت شد نابود شد با یک کلام فلا تضربوا لله الامثال خدا که برای من مثال نزن خصوصا مثلا اون خالق تو مخلوقی تو مثال مخلوق رو به خالق میزنی تماشا رفت حرف نزن این مثالت باطله خب الان یک قسمتش بس الان هم خدا میگه حجتهم داحوا دحت شد نابود شد حجتشون نابوده تو چه با چی نابود شد با آیه از قرآن با یک آیه از قرآن خب یه قسمتش اشاره به یوحی بعضم الى بعض زخرف القول غرورا قولشون مزخرف و زیباست قولشون مزخرف و زیباست این زیبایی به ذاتش زیبا نیست در ذاتش اگر نگاه بکنیم به ریشش نگاه بکنیم زشت زننده است همین مسئله رفتن پیش استاندار رفتن پیش شهدار یا آن امیر یا هر کسی هست در اون منطقه به ذات این شبه نگاه بکنیم خداوند را اگر بیام مثال به اعدل الخلق مثال بزنیم بگیم خداوند مثل محمد صلی الله علیه وسلم در عدالتش کفر کفر نیست کفره خداوند را با اعدل الخلق بگیم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که پیامبر خدا بود مثل خداست در اسما و صفاتش مثلا پیامبر مثل خدا رحم رحیمی دیگه قل هو الله احد دیگه معنا نداره اصلا این کفره که با اعدل الخلق مخلوق را با خالق قیاس بگیریم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اینا همه پیامبری که بچه داشته پیامبری که نیاز به همسر داشته شما با خدایی که محتاج همسر نیست فرزندی نداشته احد سمد با اون قیاس میگیرید نمیشه خب الان نگاه کنید نگاه چقدر شبه زشت زننده است اون شهدار اون استاندار ظالم که دستمون بهش نمیرسه حقمون بهمون نمیده مگر با دیوازی مگر با شفاعت این شفاعتمون بکنه تا حقمون بهمون برسه خدا را با انسان ظالم قیاس گرفتن نظرتون چیه زشته یا خوبه قشنگه با انسان عادل کفر، شرک با انسان عادل با پیامبری از پیامبران خدا من شرکه زشته از باب اولا با اون انسان ظالم با اون انسان متکبر با اون انسان مغرور باب و اولا ناکنید به ریشه برگشتیم وقتی که به ریشه برمیگردیم میبینی چقدر این انسان نادان و احمقه که میاد مثال خالق را با یک انسان فاجر میزنه چقدر این گمراهه چقدر گمراهی تو خونشه تو وجودشه که میاد مثال یک انسان ظالم را به خداوند الله باری متعال که خداوند درباره خودش ما ربک بظلام للعبید خداوندی که هیچ ظلمی ازش سر نمیزنه به یک شخص ظالم ما میام مثال بزنیم بس ذات شبهه این شبهه اون شبهاتی که مطرح میشه اون شبهاتی که اهل باطل و اهل بدعت بهش استناد میکنن اون مثال هایی که میزنن در ذات خودش ریشه خودش زشت زننده هست و شبهشون هم نابوده و پوچه در مقابل ادله از قرآن و سنت ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق, جئناك بالحق وأحسن تفسيرا با حق یعنی مثالی بهت نمیزنن مگر اینکه ما حق را بگیم حق گویی بکنیم حقیقت را بگیم و با بهترین تفسیر مشرکین همشون که اعتقاد به ربوبیت نداشتن درست مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و ابو جهل و ابو لهب اونها مدعی این بودن که خدا خالق رازقه و معبوداتشون از اون مردگان و اون بودها واسطه هم بینشون و بین خدا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا پس به تقرب شفیع قرار میدادن اون بتاشون اون مردگانش. ولی کسانی بودن که ربوبیت رو هم قبول نداشتن انکار وجود خدا رو میکردن انکار روز آخرت رو میکردن خب خداوند با بهترین وجه خیلی خلاصه جوابشون میده اون کسانی که منکر وجود خدا کسانی بودن که منکر وجود خدا بودن در زمان ابراهیم علیه السلام هم بودن کسانی که منکر وجود خداوند باری تعالی بودن خدا را حل در نه اینکه اصل وجود خدا را قبول نداشتن ستارگان را مثلا خدای خودشون قرار میدادن میگفتن خورشید خدای ما هست خدا خدای ما حل شده در خورشید اون میگه خدای من حل شده در ما اون میگه در اون ستاره ابراهیم علیه السلام اومد با اونها مناظره کرد این مناظره ابراهیم این بحث و جدالش شما میتونید مفصل بر بگردید به کتاب العذب النمیر فی مجالس الشنقطی فی تفسیر در تفسیر سوره انعام العذب النمیر تفسیر قرآن به قرآن پنجل این از تفریق شده نوشته شده از نوارهای صوتی محمد امین شنقطی از از بزرگترین مفسرین این عصر اونجا مفصل در این مناظره کتابی هم داره در بحث مناظره مفصل در مناظرات قرآن صحبت میکنه یکی از مناظرها اینجا مناظره ابراهیم علیه السلام وقتی خورشید رو میگه میگه خورشید خدامه وقتی که ماه رو میبینی که ماه خدامه وقتی که غروب میکنن میگه که من الان خدا رو میخوام شب شد میگه خورشید رو میخوام این چه خدایی که به درد نمیخوره حالا نمیخوام برم مفصل وارد این مناظره بشم من بحثم بحث جواب بر اونهایی که وجود خالق یکتا را انکار میکنن با یک آیه از قرآن بر این ها بر این لایک ها بر این ملحدین میشه جواب داد با یک آیه همونطور که اونجا در بحث اون مثالی که اون مشرک اون مبتدع گمراه مثال خداوند را زد به اون استاندار ظالم جوابشو دادیم با یک آیه از قرآن فلا الله الامثال اینجا هم بر اون ملحد زندیق با یک آیه میشه جواب داد اون آیه چیه فرموده خداوند ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون خداوند میگه بارک تعالی الله میگه ام خلقو من غیر شی آیا احتمال هست قبل از وجود شما کسی نباشه که این آفرینش را منظم بکنه مرتب بکنه بیاد این خلق را بیافرینه این آفرینش زیبا این پرورش زیبا این چش در این محل این گوش در این محل این قلب این دست یک نطفه بود یک ذره بود یک قطره آب بود کی برنامه توش گذاشت که اینجا چش بشه اینجا بینی بشه اینجا دهن بشه اینجا گوش بشه اینجا دست بشه اونجا پا بشه کی برنامه درش گذاشت احتمال هست اینها بدون آفریننده باشن بدون صانعی باشن احتمال هست نه نیست چرا چون نظم خود به خود به وجود نمیاد نمیشه این فرشایی که مرتب چیدن خودش کن فیکون بشه اینجا نمیشه بدون اینکه صانعی باشه یک کسی بهش بگه کن نمیشه باید کسی باشه قدرتی داشته باشه که بیاد اینو مرتب بکنه خورشید خورشید در آسمان قرار گرفته زمین در آسمان قرار گرفته میگه میشه این خورشید این خورشید این ماه این زمین که در آسمان قرار گرفته داره میچرخه بدون صانع و مدبری باشه خودش خود به خود همینطوری بچرخه 24 ساعت این نظم در آفرینش نمیتونه خودکار به وجود بیاد خودش به وجود بیاد بدونی که کسی بیاد تنظیمش بکنه این نظم در آفرینش این دقت در آفرینش دلیل بر چی داره بر اینکه باید صانعی باشه حال این صانع ام خلق من غیر شی آیا احتمال داره بدون چیز همینطوری به وجود بیاد نه همینطوری نمیشه ام هم الخالقون یا اینکه خودشون آفریننده باشن خودشون آفریدگار باشن میشه یکی از ما همونطور که فرعون ادعا کرد من خدام فرعون میشه که خودش خالق خودش باشه آیا وقتی که پدرش او را ساخت از خودش اراده ای داشت یا نه یعنی با اراده خودش نطفه ای که بود در کمر پدرش خودش با اراده خودش از کمر پدرش خارج شد رفت تو رحم مادرش و بعد اونجا ساخته شد و خودش گفت که من اینجا دستم بشه اینجا پام بشه اینجا چشمام بشه یا اینکه نه سازنده ای و آفریننده ای داشت اون فرعون کسی که اراده نداره قبل از خلقتش قبل از وجودش مگه میشه آفریدگار باشه نه کسی که اراده قبل از ما قبل از وجودمون اراده نداشتیم پس ما نمیتونیم خالق خودمون باشیم قبل از خلقت و آف... من این موبایل میخوام بسازم باید اراده داشته باشم تا اینکه بتونم بسازم انسانی که اراده نداره چی کاری میتونه انجام بده پس ما نمیتونیم خالق خودمون باشیم چون اراده نداشتیم ام خلق من غیر شی احتمال داره خالقی نباشه نه احتمال داره خالق خودمون باشیم نه بس خالق کیه الله با یک آیه میتونیم راحت جواب کی رو بدیم جواب یک ملحد و زندیق رو بدیم یک مناظره هست یک بحث یک گفتگوست با یک آیه میتونیم جوابش بدیم تو نمیتونی خالق بشی و خلقم بدون خالق نمیتونه باشه اینجا هست که خدا میگه تبیانا لکل شیه. راحت قرآن اگر اصول کلیش را بلد باشی پاسخگوی تمامی شبهاته پاسخگوی تمامی اون گمرایی های مشرکین و ملحدینه قال بعض المفسرین هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة أي روز قیامت این آیات باقیه حجت ها و قرآن روشنگرن تا قیامت بر اون ادله من بعد می اومد گفت و انا اذكر لك اشیاء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا مشركين ما قبوری قبوري هستن قبوري ها میگن ادله هایی را در رد بر ما ادله هایی را بهش استناد کردن جوابشون به دو طریقه جواب این اهل باطل اهل بدعت جوابشون از دو طریقه جواب و اهل الباطل من طریقه مجمل و مفصل به طور مجمل نه و مجمل اصولی ها جواب پاسخ کلی داریم و جزئی داریم پاسخ کلی میدیم و جزئی میدیم تکرارم میاد تو کلام سخنش اما پاسخ کلی اما المجمل فهو الامر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها پاسخ کلیمون برای کسی که حق داره خرد داره فهم داره شعور داره این پاسخ کلی اون به درد اون میخوره هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم حديث ثابت صحيح صحیح رسول الله صلى الله علیه و سلم حالا حدیثش الله بهش خواهیم پرداخت أن در اینجا میگه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات قرآن آياتي هست درش محكم آياتي در قرآن هست محكم إنك توحيد أنبياء دعوة أنبياء توحيد عبوديات يا ألوهيات بوده محکم یا متشابه شبهه درش هست محکمه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت محکم یا متشابه محکم چنو توحیدی توحید عبادت اینکه عبادات. عبادت عبادات. عبادت هر فعلی هست که ما برای خدا انجام میدیم از دعا و ذبح و نظر و نیاز محکم یا متشابه اینکه نظر اینکه قربانی اینکه نماز فقط برای خداست سجده برای خداست محکم یاد متشابه ان اعطيناك كوثر فصل لربك وانحر فصل لربك برای پروردگارت نماز بخون وانحر والنحر نحرت برای خدا باشه نماز من برای خداست من برای خداست من فيسالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي من من سوال بپرسن از من بخواهن اینا چیه؟ محکمه آیات زیاده در اینکه عبادت ها مختص خداونده و اینکه دعا عبادته و قال ربكم ادعوني استجب لكم منو دعا بکنید استجابت میکنم ان الذين يستكبرون عن عبادتي این عبادت به کجا برگشت به دعا پس دعا عبادته پس دعا عبادته پس مادامی که دعا شد عبادت این درسته که این عبادت برای غیر خدا انجام بشه این آیات بود محکم یا متشابه محکم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات و محکمات اینا محکمه تفسیر کلمه توحید لا اله الا الله و اینکه این عبادتی که در تفسیر کلمه توحید هست معناش چیه اینا همه محکماته و اینکه این عبادت ها نباید به غیر خدا انجام بشه محکم یا متشابه محکمه اینکه فقط خداوند صدا زده بشه و اینکه فقط ادعونی استجب لکم ما باید خدا را فقط صدا بزنیم اینا آیات محکمه والذین تدعونی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر اون کسی که غیر از خدا صدا میزنید حتی قطمیر اون پوستی که روی هسته خرما هست حتی اونم به دستشون نیست هیچی دستشون نیست ما یملکون یک ذره هم دستشون نیست ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم اگر اونا را صدا بزنید صداتون نمیشنون اگرم بشنون استجابت نمیکنن و یوم القیامت و یوم یکفرون به به این شرکتون روز قیامت کافر میشن متبری میشن جای دیگه خداوند در قرآن میگه وهم هم عن دعائهم غافلون از این صدا زدنتون غافلن و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين روز قیامت هم اونها دشمنشون میشن اون کسی که صدا میزنی از پیغمبر خدا از اون پیر از اون ولی دشمنت میشه روز قیامت از تو براعت میجویی در روز قیامت اینکه مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم توحید ربوبیت رو داشتن به دردشون نخورد محکم یا متشابه محکمه قل لمن ما فی السماوات والارض سيقولون الله به دردشون خورد نخورد اینا محکمه بس تفسیر کلمه توحید اینکه پیامبران به سوی دعوت توحید عبودیت فرستاده شده اینکه عبادت شامل دعا و نظر و نیاز میشه اینکه غیر خدا اگر ما صدا بزنیم در اون میشه شرک و اینکه مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم توحید ربوبیت داشتن ولی به دردشون نخورد اینها همه محکماته اینها همه آیات محتبی است محکم گفته شده محکم اون چیزی که واضح روشنه نیاز به یک مفسر نداره که بیاد برای ما تفسیر بکنه هر کسی لغت عربی بلد باشه میدونه معناش چیه این محکمه محکمی که نیاز به تفسیر نداره انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور خطاب کیه؟ رسول الله صلی الله و سلم انك لا تسمع الموتى تو نمیتونی صدات را به اون مرده بشنوانی و ما انت بمسمع من في القبور و کسانی که در قبرها هستن تو نمیتونی صدات را به اون اونها برسونی نیاز به تفسیر داره محکم یا متشابه محکمه که اون مرده نمیشنوه پیامبر خدا هم نمیتونه صداشو بشنونه خب اینجا هست که اهل زیغ اهل شبهه شبهه میارن پس چطور بود که در قلیب بعد وقتی که مشرکین کشته شدن پیامبر صلی الله علیه ایستاد اونجا با آنها سخن گفت گفت ای ابو جهل ای فلانی دیدی چی شد با آنها حرف زد الان آیات آیات قرآن محکمه میخوام با چه ردش بکنیم با یک دلیلی از سنت میخوام ردش بکنیم تبیینش که نمیخوام بکنیم تفسیرش که نمیخوام بکنیم میخوام ردش بکنیم یعنی اون کسی که اون مشرک اون قبوری میخواد مفهوم این آیه را عوض بکنه تفسیر بکنه با مراد میل شخصیش با توجه به چی با توجه به اصل زیغی که در قلبش هست به اینکه این مرده به دردش میخوره و, و میتونه منفعت بهش برسونه میخواد حالا ثابت بکنه که این شخصی که میتونه منفعت برسونه میشنوه از کجا دلیل میاره از قرآن نه ما گفتیم قرآن دلیلی براشون نیستوش اینجا قرآن بر علیهشون یا به نفعشون بر علیهشون و ما انت بسم من فی القبور ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بعضی میگن و ما انت و ما انت من فی القبور اینجا بحث بطا هست نه یک عربی راحت میتونه بفهمه و من و من انت مسلم من القبور منظور مقبوره اون کسی که در قبر خوابونده شده هر راحت میفهمه منظور مرده است راحت میفهمه نیاز نیست که بیاد بیای شما مثلا بفش براش بهانه بتراشید بگید که نه این منظور اینجا مراد از این آیه بتا بوده خود قرآن مبین قرآنه خب اینجا در خداوند گفت من انت به مسلمان فی القبور جای دیگه در سوره اعراف میگه چی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بندگانی هستن مثل شما فدعوهم فليستجيبوا لكم ازشون بخواید تا اجابت کنن بعد میان دیگه الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اذان يسمعون بها ام لهم اعین يبصرون بها پا دارن به نظر شما اون مرده ای که ما توی خاک خوابوندیمش به نظر شما پا داره زیر خاک را بره نه دست داره بخواد مثلا از اون زیر خاک بیاد بیرون میتونه عملهم ایدن یبتشون بیا میتونن مرده رو بذاره جلو خودتون بگو دست تکم بده میده و ودعوهم سجی بولکم دیگه دفنش نکن همونطور که روی خاکه ودعوهم سجی بولکم بخواهید ازشون دستشون میتونه تکم بده؟ بگو گوش بده میتونه گوش بده عمله هم آذان یسمعون عمله هم اعیون اعین هم چش داره ببینه الان نه اونجا دیگه وقتی که روحش کشیده میشه داره روحش رو میبینه که از بدنش کشیده میشه دیگه اونجا هست که روح از بدنش جدا شد نمیشنوه تو اینکه تو قبر بیاد قبر دوباره که وقتی که مقبور شد تو قبر خوابونده شد روحش دوباره برگردانده نمیشه صدای پای دمپایی میشنوه نگو هر صدایی میشنوه صدای پای دمپایی یسمع قرعا آل اهلی و هم مدبرون عد صدای دمپایی دمپایی اهلش رو میشنوه یک صدای خاصی گفت هر صدایی اینا احادیثه اینا احادیثه اینا احادیث رو با کنار هم دیگه بذارید شبهات زیاد میارن میگن که چرا پس از صدا رفته قبرستون گفت السلام علیکم اهل دیار المؤمنین سلامه سلام دعاست میگه در سر نماز ما نمیگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بر بندگان صالح خدا میگه سلام نمیبرید میگه همه باید بشنون سلام دعاست میگن نه پیامبر خدا فرق میکنه با غیر پیامبر خدا پیامبر گفته سلام بکنید من جوابتون میدم گفت که سلام بکنید خودم میشنوم یا اینکه فرشته مبلغ سلامتون رو به من ابلاغ میکنه و من جواب میدم یبلغونی ملائکه سیاحون فی الارض یبلغونی السلام فرشتگان سیاح هم بر روی زمین که سلوات و سلام شما را بشنون به من ابلاغ بکنن ملائکه ان ملائکه سیاحون میگردن میچرخن بر روی زمین فرشتگان را مسخر کرده که سلام ما را بشنون به رسول الله صلی علیه ابلاغ بکنن اگر خودش مستقیما میشنی بس چرا خدا فرشتگان رو گذاشت تا اینکه ابلاغ بکنن به رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا همه بحثای مهمیه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وقتی که بحث شنیدن مرده رو میشه چنانچه در صحیحین داریم استناد میشه به قلیل بعد جوابشون میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در جواب عمر بن خطاب میگه که چطور سخن میگه با کسانی که نمیشن میگه و ما انت بمسمع منهم الان الان ای عمر تو شنونده نیست یعنی این ام المؤمنین عایشه رد میکنه از اینکه مرده میشنبه استناد میکنه به چی به اینکه خداوند در قرآن گفته انک لا تسمع الموتى و ما انت بسمع في القبور اینجا میگه خاص بوده معجزه بوده بخونید شراح از احناف و شوافع و مالکی ها از هر صاحب کتابی میخوای بخونید برید بر بگردید همه میگن که مرده نمیشنوه جای تعجبه که اینجا علامه نعمان فرزند مفسر مشهور محمود آلوسی صاحب کتاب تفسیر کتابی رو به اسم الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفی السادات خودش حنفی بوده میگه نش... میخواد با این آیات محکم از قرآن و استلال به اون جواب احناف بده در نشنیدن مرده این که مرده نمیشنبه از کتابای فقیشون دلیل میاره از از آیات قرآن از احادیث مثلا از ادله مثلا از کتابای فقهی نقل میکنه میگه که قال الحنفی الحنفي فی منظور یک از علماشونه که محمد ابن علی ابن محمد الحسنی معروف به علادین حسکفی هست در دمشق بوده حسن کیفا در اس اسم یک شهری در اطراف دجله و فرات این نسبتش به اون شهره از علمای بزرگ احناف بوده کتابی داره به اسم الدر المختار شر شرح و تنویر الابصار اینجا در بحث قسم که میاره میگه قسم خوردن های مختلفی داره در اون حالات استثناء هست بین اموات و احیا و ما شارك المیت فيه الحي يقع اليمين فيه على حالته الموت والحياة وما اختص بحالة الحياة وهو كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر میگه یک سری چیزا هست مشترک بین مرده و زنده مثلا من میگم قسم میخورم که برم لباس بپوشنم به پدرم مادرم خب این لباس شامل کفن میشه شامل لباس عادی هم میشه مشترک بین مرده و زنده یه سری چیزا هست نه خاص مرده هست و یه سری چیزها هست خاص زنده هست من قسم میخورم اینجا قسم یاد میکنم قسم میخورم برم مادرم و خوشحال کنم همونطور که ناراحتش کردم برم خوشحالش بکنم باش حرف بزنم از دلش بیرون بیارم خوشحالش بکنم قسم یاد میکنم میگه این حالت خاص زنده هست دیگه به مرده بر نمیگرده این حالت خاص زنده هست در مذهب اینجا این قسمت ادا نشده اگر رفتی و پدرت مرده بود مادرت مرده بود و تو قسم خوردی که با آنها حرف بزنی که خوشحالشون بکنی اینجا دیگه قسمت ادا نشده بعد در حاشیه همین کتاب قال كل منها بالحياة حتى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت بخلاف الغسل والحمل وغيره يعني إن حنفی که برش هست فرق میکنه در مسئله ای که مشترک بین مرده و زنده و بین اون چیزی که خاص زنده هست و مرده شاملش نمیشه صحابی هم همینو میگه قوله او کلمتک انما تقید بالحیا قسم کنم برم باش حرف بزنم این خاص زندگانی هست شخص زنده باشه انما تقید بالحياه، بالحیاتی لان المقصود من الكلام الافهام والموت ينافي چون هدف از سخن این که شخص بفهمه مرده که نمیفهمه لان المیت لا يسمع ولا يفهم الان این در فقه نه علامه مالسی میاد میگه چطور این کتاب فقیه تو کتاب فقی میگه شما مرده نمیشنوه قسم به گردنش میکنید میگه نه چی نمیشنوه میت در نتیجه این شخص قسمش ادا نشده چطور ولی در عقیده میگید میشنوه شما در کتاب عقیده اعتقادیتون میگید که چی که میگید توسل به مرده درسته دعا از مرده درسته چطور در فقهتون میگید مرده نمیشنوه ولی در باب عقیده میگید نه مرده میشنوه و توسل و دعا و صدا زدنشو قبول دارید چطور اینجا که اومد لان المیت لا يسمع چطور اینجا چون مرده نمیشنوه بس این قسم ما ادا نشده لان المیت لا يسمع ولا يفهم ولا يفهم بعد میاد احادیث رو میاره و جواب پاسخ شما نکنید این تنها امام تحاوی نیست تمام فقط این علاءالدین حسکفی نیست ائمه زیادن از احنافش بگید ابن عابدین هم همینو میگه در حاشیهش ابن عابدین که دیگه به معروف صاحب کتاب بحر الورق دیگه از معروف ترین علماء هست در این باب از احناف و اما الكلام فلان المقصود منه الافهام والموت ینافی همون حرف تحاوی رو میگه نگاه کنید الان مثلا من همین روایت حالا شما دقت بکنید در روایت خود تحاوی آیا اصل حدیث را زیر سوال میبره یا اصل حدیث را توجیه میکنه فرق بین این دو تا مطلب که حدیث را توجیه بکنه و حدیث را رد بکنه میگه لان المیت لا يسمع ولا يفهم وأورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأهل القليب قليب بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال وأجيب عنه بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى وإلا فهو الصحيح حديث صحيح صابت بل أم معنایی که بعد أشمي كنيد أم معنایی که بعد أشمي كنيد صحيح نیست چرا صحيح نیست ان عائشه ردته به قوله و من انت مسلمان میاد چی جواب اونها رو میده با توجه به جواب منی عایشه که من در ضمن بحث بهش اشاره کردم پس حدیث رو رد نمیکنه میگه حدیث صحیحه ولی با اون توجیهی که صحابه داشتن نه با اون توجیهی که شما معنای باطلی ازش دارید این که بحث مرده نمیشنوه یه طرف این که چون حدیث با عقل ما جور در نمیاد نمیپذیریم کلا چه در این مسئله سما چه در غیر سما اون مسئله دیگره این مسئله فرق میکنه یک شخص بیاد بگه این احادیث آحاد من قبول ندارم این مسئله فرق میکنه کامل این مسئله خاص قبر و مرده نیست در همه این مسائل اینطوریه یعنی اون کسانی که میان احادیث را به قول معروف رد میکنن فعلا ان به همین قد اکتفا میکنم سبحانك اللهم وبحمدك صلی الله علی محمد و علی محمد